kebuka wibatse mutegetsi kebuka wibaze nimba ibyo wiyemeje kurangura bitabaye amasigara cyicaro nawe we munyagihugu ndabaramukije bakunzi b'ibiganiro bya radiyo isanganiro nonge ndabaha ikaze mu kiganiro kebuka wibaze ku igenekerezo rya mirongo ntwarante uyu mwaka niho leta y'u Burundi ibicijije mu bushikiranganje bw'iga ca leta yashikirije ko igiye kugabanya amatagisi ku bidandazwa bimwe bimwe vya nkenerwa na cane cane ibifungurwa biva mu bihugu vyo hanze aho ni mu ntumbero yo guhangana n'iduga ry'ibiciro ryabaye ndanse mu gihugu cy’u Burundi Mbega none iyo ngingo abantu bayakiriye gute bayiteze kwiki vyogenda gute kugira ngo iyo ngingo itume vy'ukuri ibiciro by'ibidandazwa cyane ibifungurwa bimanuka gutyo abarundi batorera koyokwe ibi nibindi bibazo nivyo tugiye gutorera inyishu muri kino kiganiro kebuka bibaze cuyu munsi mwateguriwe nanje Wendas Kirombo mwagishikirizwa na radio isanganiro ndabahaye ikaze kebuka wibaze mu kwinjira mu kiganiro nyezina mugenzi wacu Lydia Gahimbare aratubwira ibijanye n'iryo tegeko ibiri muri ryo n'intumbero yaryo itegeko nshinganganji nimero amajana atanu na mirongo ine agakwego amajana atatu na mirongo itanu n'indwi ryo kuwa mirongo itatu ntwarante umwaka w'ibihumbi na mirongo ibiri na gatatu rivuga ku ngingo zo gushyira mu ngira ingingo ya mirongo umunani na rimwe y'itegeko nimero imwe agakwego mirongo ibiri na kabiri yo kuwa mirongo ibiri uheshi bibiri na mirongo ibiri na kabiri rishinga amafaranga ya leta y'uburundi izokoresha umwaka wa bibiri na mirongo ibiri na kabiri ushira bibiri na mirongo ibiri na gatatu ingingo ya gatatu y'iryo tegeko nshinganganji ivuga ko ibidandazwa biva hanze byakuwe kwitega bw'isi inyongeragaciro gushika kuri kimwe n'ibice bitanu ku ijana ibyo nabyo akaba ari bikurikira ibisanzwe bijyanye n'amategeko mpuzamakungu leta y'u Burundi yateye umukono bitegekanya uturusho ku matagisi yo ku bidandazwa biva hanze ibidandazwa bisanzwe biva hanze bikoreshwa mu guhinguramwo nk’ibindi bintu kiretse ibihingurwamwo inzoga n'itabi ibindi byakuwe ko itagisi inyongeragaciro n'ibijyanye n'ibifungurwa ah, naho ni nk'ibiharage umuceri ifu y'imyumbati isukari ifu y'ibigori imyumbati hamwe n'intete z'ibigori ibindi nabyo byakuwe kuri iyo tagisi y'nyongeragaciro n'ibisanzwe bikoreshwa mu buzi bwa leta bisanzwe bikora byisunze amategeko leta ikoresha mu mwaka muri iryo tegeko nyene mu ngingo yaryo ya gatanu umuyobozi mukuru w'ikigo kigerwe kwegeranya amatagisi n'amakori Obert akaba ari wajejwe gushira mu ngiro iyo ngingo kuva umunsi tewe ku uwo rero akaba yari mugenzi wacu Lydia Gahimbare reka tubwira ibijanye n'iryo tegeko ibiri muri iryo kambere n'intumbero yaryo abene gihugu mu gisagara ca Bujumbura baba badandaza canke abasumyi aho bumviye ko iryo tegeko rigiye kuja mu ngiro bavuga ko banezerewe cyane ko kandi bagiteze ko byinshi na cyane cyane ngo rigiye gutuma ibiciro by'ibidandazwa muri rusange na cyane cyane ibifungurwa bigabanuka ku masoko turayishima na mwa buryo ko duca tugira ibyizigiro yuko n'ibidandazwa byari byarabuze dushobora kubironka kumbe bivuye mu mihinga itandukanye akarusho nibaza ko bategerezwa kuboneka muri uwo mwanya kuko ibidandazwa iyo bibonetse ntibiba bikibutse ni ukuvuga ngo akarusho gategerezwa guca kaboneka natwe iyo ibiciro biriko biraduga ntibishobora kutunezera kuko natwe turadandaza hama tukongera tugasuma ibyo tudafise twebwe imbere ya byose nk'abadandaza tubanje gushima daboro iyo ngingo yo kubona eh, bafashe ingingo yo kumanura ibidandazwa kubera bizotugirira akamaro haba ku mudandaza cyangwa ku muguzi umudandaza azoheza aje kurangura ibintu yorohewe byagabanutse vyagabanutse ibeyi aronke imwe ashobora kurangura hanyuma umuguzi nawe bishobore kumworohera kugura kubera bizoba byagabanutse urabona ko ubu ukuri ibeyi ryari rirenze cane rero iyo ngingo turayikengurutse cyane nk'abadandaza kubera umwe wese azoca yoroherwa yaba umuguzi cyangwa umudandaza uno munsi ni ukuvuga ngo turabishima turabishima cyane kuko ibiciro iyo byororotse natwe bitugera kandi n'iyo biduze natwe bidukoraho naho tuba turabadandaza eh, zirashobora gutuma ibintu bihinduka kuko amatagisi yari yararengeje urugero yari yarabaye menshi twese twahora twaba tubyifuza yuko amatagisi yokurwa ku biribwa kugira ngo umuguzi ashobore koroherwa kubera amatagisi bagenda baratoza ku bintu aricyo gituma ibiribwa bica biduga rero kubera amatagisi yashoboye gukurwaho ni byiza kubera twese turoroherwa umuguzi akoroherwa n'umudandaji nawe nyine akoroherwa kandi sinjya gusa n'ibindi twosaba yuko byoguma iyo ngingo yofata n'ibindi abo rero bakaba bari abenegihugu bo mu gisagara ca Bujumbura bariko bashikiriza ico bazi kuri iryo tegeko rishasha rigiye kugabanya amatagisi ku bidandazwa bimwe bimwe biva hanze vyankenerwa na cane cane ibifungurwa mbere bikagira n'inkurikizi ku buzima bw'umwenegihugu muri rusange rero baba abaguzi canke abaranguzi kwa barashima iyo ngingo bakizera ko ibidandazwa bigiye kugabanuka ibiciro Faustin Ndikumana asanzwe arongo ishira Parseme rihamagarira abarundi guhindura ingendo haragica ashikiriza kuri iryo tegeko akavuga ko itegeko nk'iryo ubundi ritegerezwa gutuma ibiciro bigabanuka ariko akagumana makenga canke impungenge kwishirwa mu ngiro ry'iyo ngingo ishobora kuzana karusho mu gihe ayo matax urumva avuye ko nukuvuga ko ivyo bidanzwa amazi biza gushyika ngaha bizimbutse kubera hariho amatagisi ko birumvikana kandi noneho ukuyeho tagisi icyo kintu cyo kiza kizimbutse ngaho ngiri impungenge ni uko maze kubona ingene Burundi yo bugeze ubu bijyanye n'ibintu by'amano kwita speculation guharura kwa cyane abadandaza ababijamwo urasanga nayo mahera ashobora kuzogarunga ugasanga ahubwo agiye guha inyungu abada abadandaza bakagumiza kwa kundi kuko nambura umengo mu Burundi kugabanya igiciro ku barundi umengo ntibikunda kugabanya igiciro mu Burundi sinzi iyo ngwara yadufatiye nama mbona niyo kwisoko mpuzamakungu igitoro kimanutse muzeze murabera nta n'umunsi n'umwe rica bwatuti eh gabanya musubire inyuma bwaba ahandi twaba turi ko turayibona mu rwanda aho usanga yavuga tuti kubera ku isoko mpuzamakungu bimeze neza reka dusubira inyuma bashobora amatagisi bataravye neza ugaca abantu bashatse guspekiramo mugabo je ndizera kenshi y'amatagisi yavuye ku kintu kigashobora kwinjira ku bwinshi kikaboneka burya ikintu rero aha mu bundi maze kubona gikora cyane mu by'ibiciro ibi vya ofre na domande iyo umwimbu usesetse ku isoko ibiciro bica vyikorora nukuraba rero niyo ngingo kwizoca ituma baca bavyinjiza ukabibona ko ko bije gusahiriza ku bwinshi kuko eh nukuzoraba ko ari igihe borosha ibintu mugabo bariko biraja mu ngiro ugasanga kumbure ntibuzemo ayandi mananiza sabo iyo ngingo yonyine twese twarayisaba yuko amataxi kubica biva hanze yovanwaho umva leta ivuze ati ndahevye iyi taxi ni ukuvuga yuko irafise icaka kurekipera kuko ibyo bintu nivyinjira ari byinshi bizosahiriza kuri ibyo vy'ibiciro irafise ubundi bugishobora gukoresha sistema kugira ajya amafaranga yagabanije ku mataxi yaronka ukundi nico mm. kuvuga rero na Francis Rohero umunyepolitike yigenga avuga ko ingingo canke itegeko nk'iryo kenshi ni yakanya gato rero ngo nta karusho kanini izana ku mvo nyinshi ku akarusho baba babifatiye hehe nimba ari ingingo ije kugira ngo ije mu cyo no kwita eh, politike ibandanya kugira ngo ibyo bintu bikorwe gutyo bishobore gufasha ahanini uvuye mu gihugu gusumba uvuye hanze uhura n'ibintu byinshi eh, vyamananiza mu ngene tuyaronka tudafite n'amahera agaciro ibyo bintu naho biza naho ugabanya udukenya udusantimetero ntibituma ku isoko ibiciro bigabanuka muraraba nk'ahantu henshi muri iki gihugu ndetse n'uburimyi gusa ubu ni ibintu byinshi bishobora kuzana umwimbo mu gihugu bishobora gutuma abantu bakora igihe rero baba bariko barakora bakaronka icyo bita revenu amahera baronka ayo niyo abatuma baronka baronka ya pouvoir d'achat bikabatuma n'utwo bagabanyiriza washaka ejo bo babishoboye mugabe igihe baguma bari eh, hagati ya twamugima indera amaboko batari kubarimbura naho ugabanya utu tumwe tumwe abantu bagezwe ku izosi ibaze umucero uva ku bihumbi bibiri igihumbi n'amajana umunani ukajya ku bihumbi bine bine n'amajana atandatu ubu ngo nkuye ko ngo uduce tubiri dutatu ngo baca bawugura bangahe rero nibaza ko ari nk'ingingo kuri jewe rimwe na rimwe zo kunezera cyangwa zo kwerekana ko wavyumvise wabyitayeho mugabo singingo zishobora by'ukuri guhindura ikintu kubijanye n'isoko mu minsi iri kiraza ngingo zike zifasha abantu bigaragara ko bazana ibintu mu gihugu mugabo ahanini icyo no kwita efe mu gihugu cyose ntiziheza ngo zigaragare ngo zituma ibyo bintu ku bwanje ni ingingo ni byiza mugabo nibafata ingingo zikomakomeye zituma amahera y'igihugu arungikwa mu bigwiza umwimba abantu bakore Jean Prosper niyoboke umuhinga mu by'ubutunzi avuga ko ingingo cyangwa itegeko nk'iryo ari ingingo yo gufasha gusa mu buryo bwihuta ariko ko atari ingingo izana umuti urama ariko akavuga ko rifise akarusho naho ari gato Jean Prosper niyoboke nagenda menyeshe yuko uh, ingingo nk'iyo n'ingingo uh, ifatiye kuraba gufasha si ingingo irama si ivuga ati giye gutorera ikibazo ku buryo buramba burama ni yo gufasha ntitwoca je sinoca ndayimvuga ngo ntakarusho yotangira gatanga ririko rirashigwa mu ngiro mu ntumbero yo guhangana n'ibiciro biguma biduga ku masoko iryo tegeko rikaba rigabanya amatagisi ku bidandazwa bimwe bimwe nk'ibifungurwa biva hanze none vyogenda gute kugira ngo itegeko nk'iryo ritume ibintu bigenda neza na cyane cyane ibiciro vy'ibidandazwa bigabanuke ku isoko francis rohero umunyepolitike yigenga agira ati ntihafatwe ingingo zikomakomeye na cyane cyane amahera y'igihugu aje mu bituma umwimbu ugwirirana francis rohero shyira amahera fata ingingo zikomeye zirungika amahera guha ya makoperative bakora izo nizo ngingo nyamukuru zofatwa kugira ngo abantu barime bakore Ubusigura ngo nkuye ko ngo uduce tubiri dutatu ngo baca bawugura bangahe mugabo si ingingo zishobora by'ukuri guhindura ikintu ku bijanye n'isoko mu minsi iri izi ni inkingo zike zifasha abantu bigaragara ko bazana ibintu mu gihugu ku bwanje ni ingingo ni byiza mugabo nibafata ingingo zikomakomeye zituma amahera y'igihugu arungikwa mu bigwiza umwimba abantu bakore Ningaho ikiganiro kibuka bibaze cy'uyu munsi kirangiriye aho tuwagarutse turaba akamaro k'itegeko riherutse gufatwa n'ubushikiranganje bwiga ca leta ryo kugabanya amatagisi ku bidandazwa biva hanze na cyane cyane ibifungugwa mu ntumbero yo guhangana n'ibiciro by’ibifungugwa byabaye ndanse ku isoko Ikiganiro mwagiteguriwe na Jerundas Kirombo nshimiye abaterereye ibyiyumviro byabo nkashimira namwe mwese mwaduteza amatwi ndabasezeye nawe utaha Muhejeje kumviriza Kebuka wibaze ikiganiro mutegurirwa mukongera mugashikirizwa na radio Isanganiro Muvuze icyo mushikiriza canke muterera duhamagare kuri mirongo mirongo